us. S. Žiauri tikrovė. Sveiki visi, radijos stoties pulsas klausytojai, penktadienis nuo 11 valandos, kaip ir įprasta laida Žiauri tikrovė. Ir praėjusią laidą mes pradėjome kalbėti apie pasaulyje žiūrą, turbūt uh, Aivarai, Aivaras lika kartu su manimi. Uh, turbūt tęsim, ar ne, pokalbį apie lietuvių e, pasaulyje žiūrą. Taip, laba diena, Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva. Uh, E, taip, mes kalbėjom apie pasaulyje žiūrą, tai žiūrėjimas į Saulę. E, tai yra, kaip aš jau minėjau, kiekviena lastelė žiūri į Saulę ir tai yra daug tikriau negu žiūrėjimas į kokią ikoną arba davinčio paveikslą. Tai, ir mažiau, tai yra poveikis tik savimoniai, sąmoniai, asmeniai kažkokiai, tai, bet tai nėra tikroviai esantis reiškinys arba tikrovė, vėliau galbūt kažkiek. Tai, o šiuo atveju Saulė tai tikrovė. Ir aš dabar tiesiog... E, eisiu vėl toliau apie mūsų pasaulyje žiūrą ir tai turbūt bus paskutinė laida. Pagrindė tai yra 13-12 amžiaus šaltiniais, kuriais aš remiuosi, ne 15, ne 16, tai tuo labiau ne 19-20 amžiaus, kaip dažnai bando. E, ir tai be abejo išliko mūsų senojoje kalboje. E, pati kalba mūsų surišta šio žodžio kalti, kala. Mhm. E, tai e, ir tas vat kalimas tos tikrovės, tas, sakykime, kūryba tikrovės, ar ne, yra be abejo žodžių atspindėje, kurie yra sąveiko su tikrove. Šiuo atveju, e, ką teologija padarė tam nemoderniojo krikščionišką, kitokią, religistinę, kaip aš vadinu, kuri atėmė įpročius papročius ir paliko tik tai tradiciją, e, kuri net nesuprantama čia klausytojams. Tai yra E, savokose pas mus išliko nuostabiausi atsakymai apie tikrovę, kuri yra sąveika su gamtoje esančiais reiškiniais. Pavyzdžiui, dabar aš pasakyčiau žodį nuodėmė, o Erikai, tu esi nuodėmiai. Visi mes. Ką tu manai apie tai? Taip, mes visi esame. <laughs> meja kulpa, meja kulpa. E, tai kas vat nuodėmė tavo supratimu yra? Vat Tiesiog paprastas, paprastas saukimas, ne, tai yra kažkas tai blogo padarimas, ar ne, už mhm. kurį mm -hmm. gali būti atleista, gali būti arba nu, atleista, pagal mūsų bus atleista. Jo, arba ne. Arba ne. Taip. Bet dažniausiai, <laughs> kaip sakom, atleidžiama. Jo, turbūt, pats atleidimas ne? lietuvių kalboje leisti, ar ne, yra leisti. Jeigu paimsim vėl mm -hmm. veiksmus, tai yra leisti vandenį, ar ne. Mm -hmm leisti gyvybę, leisti pradžią. muziką, leisti bet ką. Tai jo, bet tai yra mhm. pradžia kažko. Tai, tai mhm. vadinasi, tol, kol tau nėra atleista, tu negali turėti jokios pradžios. E, <laughs> tai aš einu link to, kad e, nuodėme mūsų kalboje yra labai įdomus žodis. Mokyklai moky, mok, mokytojai sako dėmesio vaikai. Mhm. Tai dėmesio klausytojai. <laughs> e, duosiu atsakymą ir nuodėme atleidimą šiandien visiems klausytojams. Tai dėmė ir yra nuodėme. Dėmesys ir yra nuodėme. Tai yra dėmė ant rūbo, dėmė ant audime. Kas dėmė meta pas mus? Meta arba purvas, arba tai, kas užstoja saulę, kadangi pas mus pasaulyje žiūra, pas mus užstoja saulę debesis. Todėl debesis meta tą šešėlį, šeolį, šešėlis, e, kuris iš tikrųjų yra tik dėmė ant žemės paviršiaus, ant žemės rūbo. Ir kur atsiranda tas šešėlis, kur atsiranda ta tamsa, jinai atima gyvybę. Nebėra gyvatos, nebe, e, nebėra tik e, tekėjimo vandens. Viskas sušalo, sušalo, numiršta, miršta, iršta iš yra. Mirtis pas mus vėl irtis yra. Dabar debesis užtoja saulę. E, debesis sukuria nuodėmę. Vadinasi, kas yra debesis? Tas, kuris nu, užstoja. Būvis, būvis, būvis koksai jau. vandens būvis yra, kur aš pat minėjau, trys būviai yra skystas, kietas, skystas yra vanduo, kietas ledas ir trečias būvis yra garai. Garas. Garai bus šiandien. O dabar žodį pridėkite pra. Pragal pragaras. Todėl pragaras yra danguje. O rojus yra žemė. Sodas yra žemė, o pragaras yra danguje. Pas mus apvertė viską. Apvertė ir netgi kryžius yra apverstas šaknimis medis į dangų. Pats kryžius yra šaknis medžio į dangų. Jeigu paimsit ir pasižiūrėsit, kryžius yra negyvas medis, todėl jis negyvas, kad šaknimis pasodintas į dangų. Į dangų medžiai neauga, į dangų, todėl matydami ant bogžycės kryžių jūs matote, uh, medį pasodintą šaknimis į dangų. Ir tai yra nuodėme. Todėl, kad danguje, dangus, debesis užstoja saulę. Ir jie meta dėmę. Todėl tai, kai kas atema iš tavęs gyvybė, yra nuodėme. Ir tada mes jungiam potyrius, jo, nesumaišyk su poteriais, nesumaišykit klausytojai su poteriais. Tai patiriat yra vienas dalykas pamesti. Poteriai kitas poteriai. O, o poterius vėl imam, atmetam po, priešdėlį ir pamatom. Tyri tyras. Tai per potyrius mes patiriam, tyriam ir ištyrinam ir padarom tyrą. Ir nuodėmės gyvenime nebelieka. Todėl visam likusiam gyvenimui, visiems klausytojams nuodėmė atleidimas suteikiamas šiandien ir dabar. Skaitant kunigams, vienuoliams ir popiežiams. E, toliau kas teka, seka. Pavyzdžiui, stabas pas mus yra neigiamas mhm. žodis. Neturėk stabų. O kaip tu manai nuostaba? yra baisus žodis - nuostaba. Tai yra nuostabo. Nuostabo. O nuostabo todėl, kad pas mus staba stebėjimas vykdavo dangaus šviesulių, kurie su, sukasi saulė, menulis, pagal kurios būdavo skaičiuojamas e, šventės, virsmai žemėje. Ir tada šventė pats yra žodis šviesa. Ir nuo to, koks šviesulys prie tam tikro stabo, stebėjimo daikto, atsistodavo, toks virsmas žemėje ir vykdavo. Ir tai būdavo stebuklas. Nuostaba, potyris, tyrimas, tyrimas, išvada, seka, vada. Ir jeigu tai turi, tada gali prasidėti, labai keistas žodis dabar bus, tik ėjimas. Gali prasidėti tik ėjimas. Be šitų tikroviai esančių mhm. reiškinių tikėjimas negali prasidėti. Šiuo atveju tikėjimas ir yra tik ėjimas bet kaip viskas išversta, tai ir gauname tikrovės atspindi medį augantį šaknimis į dangų ir tu matai nudžiūvisi medį. E, todėl iš ažolų mūsų senųjų to gyvybės medžio provaizdžio, šventyklų vadinamųjų, kur šviesa būdavo stebima gamtos, buvo padaromos ir pačios bažnyčios, pokžyčios iš to žolų ir iš to pačio ažolo gyvo. Kryžius yra padarytas kryžius, kur iš tikrųjų yra tik medis apvirsta šaknimis į dangų. Ir tai yra pats didžiausias išsityčiajimas iš žmonijos krikščionišką pasaulėjautą. Pats didžiausias. Ir man vėl dažnai sako, neliestų to, palik. Tai aš sakau, jeigu mes gyvenam devino aukštį, betoniniam, e, monolitiniam kokiam, ir pastoji trukinėje vamžiai, pirmam aukštį pastoji primišta tenai, pirmam aukštą pastoji apvegame langai išdaužami, devintam aukštą pastoji vanduo bėga nuo stogo kaip gali neaptarinėti, kad tai yra betoninis devynaukštis, nes tada tu nesuvoksi, kad tu gali persikelti nuo savo namą, turėti e, žemės kažkokį tai sklypą, galbūt net nuo savo namo nereikia, gal užteks kosminės raketas, kuri gali tapti tavo namais. Tai yra, tol, kol mes įsivaizduosim, kad tik tai devynaukščiai betoniniai gali būti tikrovėje ir tik aptarinėsim nuolat besikartojančias problemas, mes nebesuvoksime tikrovės pačios. Ir e, todėl e, Pas mus va tą visą pasaulyje žiūrėjai labai svarbu suvokti, kodėl mes taikiai nepriemėm krikščionybės, todėl kad nesąmonės taikiai priimti negali. E, sveiko proto tu negali priimti šito dalyko. E, medžio šaknimis į dangų. Neauga medžiai šaknimis į dangų. Ir problemos betoniniam devinaukštį buvo ir bus visą laikas, kol stovės tas devinaukštis. O jeigu tu žmonės iškelsi nuosavus namus ant žemės, mes turėsim be abejo kitokias rūpešius, kitokius vargus ir kitokius džiaugsmus, bet tikrai nebe tokius, kokie devinaukštė. Garsiau kaimynas muzika pasisuko, ten pro rozetę šviečiasi <laughs> ir kaimyno <laughs> matos visas megamasis. Ne, tokių problemų, arba lietuviškai problemą išvertus kamščių e, tikroviai nebelieka. Todėl aš siūlyčiau visiems, dar kartą kunigams, gražiai, vienuoliams, viskupams, apsodinti visas bogžycės ažolais, tais pačiais, iš kurių kažkada tai iš mūsų protėviai gynė mirę, padarė tos mirusius kryžius apsodinti ir vesti tas apeigas tuose šventų žalų giraitėse, kur daug daugiau tikrovės ir jie pamatys ir galės papasakoti, be abejo, sukur šeimas, nes tai yra geri vyrai, kurie turėtų turėti po tris gaspadinės ir tos trys gaspadinės turėtų turėti po keturis vaikus. Taip Lietuva iš tikrųjų bus išgelbėta tada. Todėl tikri patriotai, tai yra tevinės mylėtojai, kunigai, vienuoliai, katalikai, turėtų apsodinti visas bogžycės e, medžiais, šaknimis į žemę, o ne medžiai šaknimis į dangų. Nu, drasus, bet ką jau padarysim. Ir ta pasaulyje žiūra, vat, yra išlikusi galbūt vienas iš seniausių tokių prietaisų, aš vadinu mokslinių prietaisų, e, padedančių stebėti gamtinius reiškinius, tai yra Nebros diskas. Tai yra Vokietija rastas e, apie 200 km nuo Berlyno, jo amžius yra apie 4000 mečiai senumo, bet visos e, sandara šito e, apskritimo Nebros – arba dar kitaip <laughs> disko, sutampa su mūsų šventiklų sandoromis. Nes mūsų šventiklos turėjo apie 360 stabų, jeigu ne 360, tai 365, arba 7, arba 9 stabus, ir tai arba 13, arba tai būdavo tiesiog kartotinis skaičius, kur sutapdavo e, su tais skaičiais, kuriuos iš... Visas paimkime Birutės kalno šventyklą, paimkime e, Gedimino kalno, paimkime Naglio, visur tose šventyklose, Lopaičių šventyklą paimkime, mes pamatysim, tai yra laikmatis, kuris stebi nuostaba iš čia šventes, tai yra šviesulių judėjimus, kurių pasiekoj prasideda virsmai žemėje, nes tie virsmai ir įtakoja tikroviai esančius reiškinius. Kaip pavasaris neįtakos mūsų apsirengimo, pavyzdžiui. Kovas tikrai pakeitė vasario mėnesio rūbus. E, visai kitaip vaikštom, o birželis dar labiau pakeis. Todėl, kad tai tikroviai. Ir mes matome penkios dalis. Tai yra Saulė, e, kaip gyvybės davėja, kaip gimdytoja. Mes matome menulį, e, kuris yra kaip mirties laivelis ir kaip laivelis dažnai, kaip vilčia. Tai yra vaisintojas, saulelė motinėlė pas mus, mėnesėlis tevelis. E, įdomiausia tai, kad jeigu, pavyzdžiui, imsim e, tą vadinamą in ir jan ženklą, tamsos ir šviesos ženklą, tai yra abstrakcija nes reikia aiškinti, ką reiškia in, ką reiškia jan, ką reiškia balta, ką reiškia juoda. Šiuo atveju, ką aiškinti, kas yra saulė ir kas menulis, nereikia pirštų parodyti ir viskas. Tai ne abstrakcija, tai tikrovė. Todėl pas mus, jeigu jūs pasižiūrėsite, bogžicėse daugiau ne kryžių, tai yra medžių šaknimis į dangų, o saulelių ir menisėlių. Tai yra seno, taip senoji pasaulėje žiūra pas mus buvo bandoma išsaugoti. Ir tai yra daug senesnis, daug prasmingesnis ženklas negu in ir jan. E, saulelė leidžianti gyvybę gyvatą ir mėnesėlis, ją nešantis. Saulelė motinėlė, mėnesėlis laivelis. Šiuo atveju bažnyčiai sukeista. Saulelė yra vyras, mhm. e, dažniausiai prie Jėzaus ta saulė, o prie Marijos, prie motinos, prie moters yra vaizduojamas menulis, yra sukeistos visos savokos. Todėl ir medis šaknimis į dangų, nes tie, kurie kūrė šitą pasaulyje žiūrį, žinojo kokią nesąmonę, jie tiesiog, jie žinojo, negali tai pavadinti net nežinojimu. Ir e, tos penkios dalis dar grįžtų. Saulė, mieno, laivas matosi, e, matosi devynios dienos ir matosi Setino arba Plejado žvaigždynas. Tai va tos, e, tie reiškiniai vat, buvo pas mus tarpusavį susiję, o ta susiję buvo tiesiog, vat, Setinas pats žodis pas mus įrašys susieja, sieti. Ir visi tie reiškiniai e, varpa, <laughs> pavyzdžiui, aš kalbu vaga, e, siekla, aš nekalbu apie kūno dalis, aš kalbu apie žemėje esančius reiškinius, kur žemdirbys dirba, bet tai yra ir mūsų kūno dalis. Ant kiek skiriasi pasaulėjo, ant kiek skiriasi pasaulio, ir ant kiek tu gali iš karto palyginti, pačiupinėti <laughs> viską ir pasižiūrėti, kas kam naudojasi. Tai ir šventės visos mūsų pagrindinės, jeigu žiūrėsim, tai buvo trumpiausia dana, dana gruodžio 20 nuo gruodžio 22 iki gruodžio 25-26. Tai yra e, tas vat nuodėmių metas, žiemos metas, per kurį ir ta vat kaladė, kaltė, viskas surenkama, sudeginama. E, toliau būdavo lygiadiniai, tai yra dažniausiai per tas lygiadienius ir būdavo švenčiama nauji metai. E, tai yra balandžio 23. E, tai yra jurginės. Bažnyčia integravo mhm. tai kaip jurginės, tai yra sėjos pradžia. Ir sėjos pabaiga yra švento roko atlaidai, tai yra rūpjūčio 22. Net pats mėno pavadinimas rūpjūtis. Tai va, yra sėjos metas, naujų metų laikas ir, sakykime, va ta rūpjūčio švento roko pabaiga. O e, birželio 22 E, irgi iki 25 yra, 26 yra kupolė, dar kitaip rasos, dar kitaip švento Jono, kada yra daugiausiai saulė žemėje. O tokie du, tai netgi jeigu mes pasižiūrėsim, iš tikrųjų yra du laikai, e, kada daugiausiai saulės ir kada mažiausiai saulės e, kada daugiausiai yra saulės laikas, tai yra saulelės motinėlės, kada mažiausiai tai yra mėnesėlio, mėnesėlio tevelio laikotarpis. Jo, ir E, vyras yra vėl su mirtim, su balta spalva daugiau siejamas, o moteris su žalia ir žemė iš čia žaliuoja, žal, ir žagai ten gale gemalė. Ir tie dvi ašės. Ir netgi, e, jeigu paimsim tas debesis, tai yra balti, ar ne? smėlis irgi jūra išplautas, jau nebe žemė, yra irgi baltos spalvos, tai yra mirties spalva. Ir todėl debesis užstoja saulę savotiškai. Tai šiai dienai, netgi jeigu paimsim vyriškas pasaulis, užstoja gyvybę, e, patriarchalinis pasaulis užstoja, nes mūsų pasaulė žiūra buvo matristinė labiau, tai yra moteriška, sarmatiška. Ir e, netgi mūsų kraštas įdomu tai, kad būdavo e, va, tiek apsijungusi, e, vieną žodį paaiškinsiu, apsijungęs e, tam tikras žmonių junginys buvo vadinamas tauta. Labai paprasta, tai yra vėl veiksmažodžiai. Tai nėra abstrakcija nacion, nacija. Čia yra jau latiniška abstrakcija, kuri reiškia įtraukta į valstybės sąrašų žmogų. Jeigu esi sąraše, tada tu esi nacija, bet nebesi tauta tada tu esi taip pat kaip dirbdamas, sakykime, jeigu tu dirbi Akropolį, tai tu esi Akropolio darbininkas. Tai jeigu esi į lotiniškus sąrašus įtrauktas, tada esi nacija. Todėl mes galim pažiūrėti, kas mūsų valstybėje laimėjo pagal tai, kaip ir kur mhm. vardodama žodis nacionalinis, nebe tautinis, o nacionalinis. Tai vadinasi, mes kaip valstybė esam pralaimėjusi beveik viską, įskaitant tautą. Nes būdamas nacijai, tu esi sąraše Akropolio jau, kaip mokesčių mokėtojas, nieko daugiau. E, todėl stengiamasi pakeisti nacionalinis muziejus, nacionalinis teatras, nacionalinė mhm. vyriausybė. Nieko, tai yra tauta. O dabar tautos esmė, tai yra vėl atsakymas. Aš va turiu e, peninginę, e, ten, kur daug peno yra, ne? E, pinigų, penas, penėti. Ir, sakykime, tai yra mano, ar ne? Mano ta. Man ta. Mhm. Ir va dabar aš tau duodu vieną Basanavičių, sakykim, e, ištesi ir sakau, tau ta. A, Tauta, supratau. Jo, mhm. mano ta ir tauta. tauta. Mhm. Ir tai įvyksta tauta. Kai man ta, aš pradedu dalintis, įvyksta tauta. Kol tai yra visiškai labai aiški kalba, labai suprantama kompiuterinė kalba, kurią net neįsilavinęs žmogus žino atsakymus. Šiuo atveju nacija žino tik išsilavinęs žmogus, nes reikia, nes jis, e, didžioji dalis net nesuvokia, kad jie yra sąraše, kaip mokesčių mokėtojai ir viso labo. Uh, O tauta yra būsena, kurioje tu daliniesi manta. Ir tada įvyksta tauta. Ir vat pagal tai, kur ta tauta sustodavo, apsigyvendavo, susikurdavo, būdavo kraštas suskirstomas į kelias dalis pagal saulės judėjimą. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kaip juda saulė nuo Lietuvos, pavyzdžiui, palangė, palanga, langas mhm. mūsų, e, palangė, netgi taip ir rašosi, <laughs> kaip langas, prasideda pavasaris, toj vietoj pas mus, pirmasis. Ir pavasarį kokie vat, bažnyčia pritaikė vat, to saulės judėjimą, tas senasias šventės, kadangi e, bažnyčia be maisto negali gyventi, be grūdų mūsų, kurios jie okupavo be abejo. Ir jeigu žmonės nebedos grūdų, jie užsidarys ir vėl bus ažalų gražios giraitės. <laughs> Tai e, žiūrim, jurginės, tai yra jurgis, e, vyksta atlaidai palangoj. O tai sutampa su lygediniu, kada naujai metai prasideda. Dabar pasižiūrėkime, kurioje vietoje tos e, vyksta, sakykime, roko atlaidai pagrindiniai jau. Daug jų vyksta, bet kur pagrindiniai. Tai atrasim, kad kražiasi vykda, vykdavo roko. Tai jau yra rūpjūčio 22. Ir jeigu toliau tęsime, mes deitumėm iki vėlinių, kuris su Vilnium turėtų sutapti maždaug. Mm. Vėlinos lėnim ir čia vat, pagrindinės tas vėlinių šventės buvo. Tai va visa ta, sakykime, tauta, kuri gyveno vienam krašte ir dalinosi bendra manta, net šventės buvo suskirstusi pagal saulės linkimą, pagal judėjimą, kuo išlaikė bažnytiniai atlaidai iki šiai dienai. Pats Jurgis, tai yra, ką jis padaro, jis drakono nugali. E, drakonas tai yra tamsa, kuri praryja saulę. Tai Jurgis šventas nugali drakoną, tą, kuris buvo praryjęs laikė įkalinę saulę. E, o roko atlaidai vadinamiai sutampa su žvėrinė, tai yra žvėrių valdovė. E, ten su šuniuku tasai, bet tai čia atveju žvėrinė, tai su gulbėmis, su liūtais, su vilkais vaikščiadavo. Ir e, jinai yra e, žvaigždžių va, ta valdovė. Tai tas va, tas žvaigždžių vėl kitimas, žvaigždžių ratas apsisuko ir sustojo žemdirbių Ir va tas kraštas yra, galim pavadinti tauta, kuris dalinosi bendra manta. O tie nacijų apibrėžimai yra pats didžiausias absurdas, kur suskirsto į penkiaukštį esančią arba devinaukštį. E, pirmas įėjimas, antras įėjimas, pirmas dirbs Akropolį, antras dirbs Tesco, septintas dirbs Volkswagen. E. Vat ir visas skirtumas buvimas nacijai ir tautoj, bet pelną atiduodi visą tiems, kas tave suskirstė į tai. Ir todėl valstybės lygiai turėtumėm žodį nacija tiesiog išmesti iš vartojimo. Nes tik neišsilavinę žmonės vartoja tokias žodžius. E, gal pabus kažkam tai protas. E, dabar aš paskaitysiu Simono Daukanto, e, kuris irgi suvokia, kad e, tie vat visi reiškiniai, dar vadinamas animizmas, e, kad visi reiškiniai yra vienos būties, vienos esaties, o ne kiekviena esatis yra atskira abstrakcija, kaip bažnyčiai. Tos, tos esatis virko, virto apsišantais jurgais, rokais ir dar virko jau nebesisėjančiam su tikrojom abstrakcijom, kurias parduoda nieko neišmanantiems vergams. Tai aš dabar Simono Daukantą paskaitysiu. Įtardami pasaulį kilusi iš šilumos, šaltis smertis, šiluma gyvyba – Todėl pirmąjį šilumos įkūrėją vadino perūnų arba perkūnų, nuo žodžio perėti, jis išperėjo visą pasaulį, jis reiškėsi svietų šiluma, jis savo didybę ir grožybę rodė saulėje, kuri spindi, kad viskas auktų. Dėl tos malonės vadino jį tėčių, arba tyčių, arba papių, tai yra tėvų. Tikybos slaptis, simbolis dabar. Todėl buvo ugnis. Žodis kurtyti kurti, kurstyti buvo šventas, todėl jį dar vadino kūrę, kuronių, iš čia beje ir ker, kernonis, keltiškas. Arba kurėjų, kuris savo šilumą visą įkūrė šiame pasaulyje. Plinijus sako, žemaičius sarmato, sarmatų pajūryje yra žmonės garbinantys savo dieną, dievą vadinamą kūros, beje saulę, kurios garbiai ugnį kuriantis, nuo ko ir patys vadinami kuronimis. Čia kuršiai. Iš anksčiau matome, jog žemaičiai Perūną vadino kurėją ir jį patę nesaulę garbino. E, vokiečiai Parusnyje 12 amžiuje, tai Rusnės, netoli Rusnės, sunaikino šventyklą, vidurėje visados buvo jo žaliojantis ažalos, prie kurio žiniai degina amžino ugnį. ugnį. Ažalo kamienė buvo trys uoksai, e, trys devybės, Vienas pagyvenęs vyras narsių ir raudonų veido, garbanota barzda ant galvos tvaskančiom liepsnom rankoje laikantis vilyčias strėlės, gyventojai vadinė jį savo didžiausių dievų perūnų arba perkūnų. Antrasis stabas, grakštus jaunikaitė su varpų vainiko ant galvos linksmo veido vadino jį trimpa, patrimpas, potrimpas arba drimba arba jorė. Kitaip patarliai sakom, eik savo po trimpų. Trimpa pavasario, laimės, ramybės, gausumo, globėjų, gyvulių, kaip ir šventas Jurgis. E, orų javų aukoja jam javus. Kai pavasaris sniegas nutirpsta, tada krūmose pasirodo jorė kaip žalėsa. Vadina jį sausį irgi šlap irgi pagal pavasarį. Dar ir dabar, stokodami pašario, žmonės dėjoja senų įpročių. Ai, jorutėlė, kame esi? Nes jorė ateina paveikti bado, kuris kaip smakas, kaip slibinas rijo žmonės ir gyvulius. Todėl joriai čia ir jurgis beje Atėjus ne vien žmonės gyvuliai ir paukščiai džiaugais, todėl jį dar vadino ganiklių, bandaginių, dar ir šiandien visose šiaurės tautose jis didžiai garsus. Trečias tabas vaizdavo išbliškusi senį rustaus veido, nutysusią barsa, barzda išdriskusių galvos, nuometų panašų numirėlių, vadino jį smerčio arba giltinę, pikulių, piktulių, drepkulių, dargūnų, galūnų, pragartų, jodų, bubių, ragočių, kipšų, kelmų, juodžių, gal, galgių, viliūnų, velnių, bildžiukų, pikčių, tratintojų. Kaip jorė viską veisės, taip pikulis viską naikinės. Trys kaukolės žmogaus jaučiai ir auklio pamautos ant ragotinių šalia jo stovėjusios. E, tie trys stabai žymėjo tris metų laikus. Vasarą, rudenį ir žiemą. E, ažalas buvo perkūno ženklas, latvių žodis traidyba kilo nuo 3 ir gadyba, tai yra metų laikas. Nes visgi vartojama žodžiai gadynė, gadas, gadyba, pagada. Visos devybės buvo porose. Vyriškos ir moteriškos, skirtingai nuo islamiškų, nuo katalikiškų, kur poros dažniausiai vyriškos. Arba iš viso vienas vyras. Bet čia buvo porose. Ir Laiką matodavau naktimis, ne dienomis, dar ir šiandien sakom, tris naktis išnakvojau, naktį pernakvoję sugrįžau. E, mūsų savaitė trukdavo tris kart po tris, tai yra devynios paros, trys, e, tą sudaro menulio kalendaris metą dalyjo į 13 mėnesių. Pirmasis mėno buvo siekis, po to sausis, trečiasis kovas, ketvirtas karvelis arba balandis, penktasis gegužė, šeštasis kirmešų arba birželis, septintas liepo, aštuntas rūpjūtis, devintas rugsėjais, dešimtas šilo mėno, vienuoliktas palių mėno, 12 e, lapkritis, 13 gruodis. Kiekvienas mėno turėjo 27 dienas ir dalyjosi 3 dalis arba devintinės nuo 9 dienos, kuriuose svietas linksminosi ir meldėsi dieną ir naktį dalyja 24 e, valandas arba adynas. Pavyzdžiui, net žodis lietuviškas valanda yra valanda. Tai yra energetinė, mhm. sakykime, tikrovės landa, kurioje tam tikras saulės vėl padėtis, kurias vadino, pirmą vadino sambriškis arba briekšta, antrą santėmis arba sutemo, trečią vakaras, ketvirtą nuovakarės, penktą išvakarės, šeštą naktovidas, septintą įmygis, aštuntą pirmieji gaidžiai, devintą antrieji gaidžiai, dešimtą prieš aušrą, vienuoliktą auštą arba švintą, dvyliktą į mažoji pusrytėlę, tryliktą iš aušo, keturioliktą saulėtekis, penkioliktą didysis pusrytis, šešioliktą priešpėtis, septynioliktą pietai arba pusdienis, aštuonioliktą pakaitis, devynioliktą po pokaičio, dvidešimtą po pusdienio, dvidešimt pirmą pavakarė, dvidešimt antroji mažoji pavakarėlė, dvidešimt trečia vakarop, dvidešimt ketvirtą saulėlydis. Kiekviena iš jų būdavo žymima runa rūną. Ir rūnų mes turim taip pat 24, kurios atitinka tas valandas ir tiesiog tai yra apskritimas, kuriame išdėliojame va tie gamtoj esantis reiškiniai kasdieniniai. Ir aš dabar tiesiog senasias rūnas perskaitysiu. Tai yra senaja kalba dar, nes mūsų jau kalba šiek tiek pasikeitė, todėl bus kai kuria sunku. Fehu, tai su valda surišta, urų, tai yra surišta su zubru, turas, su tauras, ansus, tai yra E, Anos, e, e, nakties sukėjas, raido, tai yra kelias, kano, fakelas, deglas, gebo, dovana, vundio, džiaugsmas, hagalas, miestas, nautis, nauda, isa, ižas, ledas pas mus, jar, derlius, jorė, echvas, eivas ir jis ir su žirgu surišta, pert, perti, algis, E, alga, Savel, Saulė, Teivas, Tėvas, Berkons, Beržas, Echvas, Žirgas, Manas, Žmogus, e, Lagas, Vanduo, Ingas, Ing, priešdėlis Ing, Telšių. Otal, Odalas, Dalia ir Dagas diena. Tai o tas 24 runos yra tos pačios valandos. Valanda kurioje mes matome tiesiog esančius tikrovėje reiškinis. Ir svarbiausios mūsų švenčių dienos, aš vėl iš senų šaltinių paimsiu, iš 13 e, amžiaus pabaigos, tai yra pergrubidėjai ir zazinek. E, dar būdavo švenčiama ir ožinek. E, trečia žemalė, ketvirta eidėm, viena iš svarbiausių žolių šventė, tai būdavo penkta kupolė, ne, ne rasos dar buvo vadinamas, o kupolė, nes kupolas. E, šeštoji guotė, guota, da, iš čia ir net žodis gudai ir gotai, gojus yra pas mus išlikęs. Septinta gabjaugė, aštunta e, mėsium ir alija, neturiu vertimo. E, per kupolę, e, per penktąją šventę, e, būdavo specialus e, lasdažinys turėdavo, kuri vadinamas lietus, litus, ta lasda išėjo ir Lietuvos pavadinimas, beje, apie jį mes kitose laidose kalbėsim. Tai vis dėlto ne naupelio, ar ne? Ne, tikrai, net liet auka e, paaiškina, kad tai lieti mm. auka. Mm. <laughs> Pats pavadinimas yra lietuvių kalboje veiksmas, lieti. Todėl šventas vanduo e, per kupolės buvo vadinama lieta, lieti. Iš čia ir lieto slaviškas, netgi iš mūsų lieti, nes vanduo, kaip aš kalbėjau, žiemą sušalą, mm o vasarą jisai liejasi. Ir jeigu mes paimsim moterišką giminėje, lieta yra, o vyriška lietus. Jo, tai vat iš čia ir Lietuvos pavadinimas, netgi iš kupolių šventės, rasų šventės. Iš čia ir racijos pavadinimas, net Rusijos tiesiogiai susijęs yra. Įdomiausia tai, kad pas mus buvo panašu, kad buvo 20-tainė skaičiavimo sistema. Tokia kaip pas Actekų ir Majų. Labai keistai. Tokia e, pas moderniausių matematinį pasaulio sampratą, sakykime, kodėl, kad mes su pitagoriečiais, kaip aš jau praeitoj laidoje minėjau, surišta. Paimkim nuo 1 iki 10, mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Po to eina 1 liko, 2, 12, 13 liko. Ir po to 21, 20 ir 1, 20. Ir išeina tobulas nulis, mhm. tobulas apskritimas visame šitame. Ir tai yra menulis vėl. Ir tai yra va, tas pitagoriškasis nulis, kaip visa ko pradžia. Jeigu paimsim 10 mhm. ir po to nuo 11 iki mhm. 20. Tai mes gauname ir jeigu paimsim rankas pirštų, tai viršus, o kojų pirštus apačia, o visa kita, kam... Tai va, yra viena iš tobuliausių skaičiavimų sistemų 20-ainė, o šventasis skaičiavimas buvo 3-ainė, 9-ainė sistema. Čia va, 3-9 visą tas su e, metų laikų skirstimas, dienų skirstimas, valandų ir visa kita. E, dabar Dar įdomiausiai tai, kad pagal aš čia naudoju e, cistersų vienuolių nuorašus iš olyvos, e, tai yra nuo 11 amžiaus iki 13 amžiaus surinkti šaltiniai apie mūsų pasaulyje žiūrą. Ir štai ką jie rašo, e, kad keltų ir galo druidas, iš pastarojo keltų galo žodžio druidas, kilo ir trucidas, e, trust pasitikėjimas angliškas, trucidas. E, yra kilęs iš seno sarmatiško, baltiško, tai dar nebuvo mm. tos savokos. Jo, senos, aš, sar, kai aš sakau sarmatišką, iš karto virskite į baltišką. Iškilo iš seno sarmatiško drausmė, tai yra disciplina, atitikmo, drausminti. Tai keltų galų druidai kilo iš draudsti, draudziai, drausminti. O dainių lomas, čia du pagrindiniai vaikščiančių žinių lomai. Vieni drausmindavo, o kiti buvo vadinami, išliko kaip bardas. Tai pas mus labai populiarūs bardai, žinomi. O iš tikrųjų ne, tai yra senas dainių luomas, kuris buvo vadinamas bartas, bartai. Ir jis kilęs iš seno sarmatiško barti, pamokyti. Barti tai yra suartinti, arti. Netgi pat žodis drausti, minti yra e, drauga ir minti, e, atrasti tai, kas jungia. E, O Barti irgi tai, kas atjungia. Tai vieni eidavo kaip teisėjai, tai šiuo atveju druidai, drausmintai, o kiti eidavo kaip mokytojai. Tai buvo bartai. Tai šiuo atveju dabartiniai bartai yra kažkokie tai iškrypeliai palyginus su tais, nes jie nemokina, jie dainuoja apie meilės, kurios jiems trūksta, nes mama, ten tėvas arba mergina tos meilės nedavė. <laughs> Tada veržiasi į <laughs> e, vaidybą ir tampa vaidilomis, nes labai daug vaidina. Vaidila yra vaidinti. <laughs> Vaidinti tas būsenas jausminės, kurias paprastai žmogus neišgyveno. Tai artistas, aktorius lietuvių kalba kaip vaidila mm. išsiverčia. Jo veiksmas pats vaidinti. Vaidytis, tai irgi mažinti vaidus visus. E, toliau aš pateiksiu e, sąrašą žinių irgi. E, jeigu mes versime latinišką profesorius į lietuvių kalbą, mes turėsim žinys. E, jeigu versim universitetas, mes turėsim žinyčią, nes ten yra mokinoma žinių. Tai vėl e, parodo, kas mums valdo ir tvarko, jeigu mes neturim žinyčios, o turim universitetą lotynišką su profesoriais lotyniškais. Tai gėda tiems profesoriams, ypač jeigu koks klausosi. Padary, pasistengit, kad mūsų mokslinė kalba mokšiška vėl taptų apyvartoje kaip mokslinė. E, turėjo žinius ir dabar e, vadino žinius, bet aš čia vėl imu iš 13, atsiprašau, iš 12, 13 amžiaus šaltinių. Nes 16-17 net neįdomu, žinokit, yra, nes tai yra iškreipta ir mūsų vadėje neopagonis naudoja 16-17, nes per daug sudėtinga tai, ką aš pasakoju, per, mar, per daug modernų tai pavadinti, <laughs> per daug šiuolaikiška. Žinius vadino bendriniu žodžiu godar, lietuviškai tai būtų godarys, godotojas. Tai yra godojimo vietų, gojų arba šventų giraičių tvarkytojai kurėjai. Pastarieji ruoždavo pagrindinės šventės, iškilmes ir apeigas bendruomenėje. Šis pavadinimas rytų Europoje išsilaikė kaip Gaspodaris, Gaspodori, Gaspadin. Jo e, tasai Godar, išvirta į Gospodar. E, o tai yra surišta su gojai, su godojimu. Ir e, čia aš kalbu, ne, ne, čia, čia ką jūs girdit, žinokit, yra iš 12, 11 ir 13 amžių. 13 amžiuje latinai patra, patraukia naikinti vitingų gotų centro Rikajoto, e, Romanovai, Romuvoje išvardino visus žinių luomus, pareigybės. Ir dabar aš tiesiog pateiksiu sąrašą tų luomų, kurių buvo, kaip nebūtų keista, 20. Atitinka tą mhm. skaičiavimo būdą, sakykim, kuris perdengia visą tikrovę. Tai buvo žigonaičiai, tai kaip papaštalai žygeiviai, žvalgonis, tai yra padedantis žmonėms susituokti. E, trečia, burtonis, tie, kurie suburdavo, surinkdavo likimą, laimės, e, laimėti ir lemti yra tas pats. Žiūrėdavo, kaip tau patart, patarėjai pavadinkim, suburti. Ketvirta vėjonis, tai su vėjojais surišta putonis, šeštas setonis, ne visus aiškinsiu, atsiprašau, septinta pustonis, aštunta vaškaičiai, devinta žvakonis, dešimta oronis, tai čia oro, kurie oro prognozes <laughs> praneždavo oro pasikeitimus. 11 žvaigždžių žironis, tai yra žvaigždžių, žvėrinių žiūrovai, atitinka nūdienos astronomus. 12 lekutonis, 14 vidurionis, tai yra gydytojai. 14 e, kraujučiai, tai yra lygų irgi pranašai, e, tai yra dabartiniai pediatrai, tai pavadinkim. Kraujutai, 15 seitonis, 16 e, žaltonis, namų globėjai ir patarėjai namų reikalams ūkiniams, 17 apnonis, 18 vaidelioti, 19 varškaitį, 20 tylus lonis ir lingus lorum mirusių palidovai. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim panašus lomai aplink visą Sarmatų jūrą, arba dabar Baltų jūrą, Baltijos jūrą vadinama, beveik visur panašius lomus atrašim. O didžiau patirinėję šią žinystas, žinius, mes pamatysim, kad tai yra nūdenos visų mokslos ryčių ir visų gydymos ryčių atitikmuo. Nieko bendra su abstrakcijos, vėl teologija, su kažkokiais mistikais milkaluose paskendusiais prie ažalo tenai prisirišusiais katalikų knygais, ten jie neturėjo visiškai. Tai buvo praktiškai blaiviai mąstančios visuomenės sudėdamoji dalis. Ne alkoholikai kokie ten prie žolų lakstantis su kubilu ir šaukiantis perkunėlį, perkunėlį, trenk man žmona su diržu taip liuoptelė ir besusamčiai galvą, kad jam išgrojo visą šitą. Čia katalikybės užneštas virusas. Gerokai vėliau atsiradusi va tą Frankų visą, kaip aš jau minėjau, profesor, uh, E, galim versti žinys. Žinių lomai buvo atsakingi už įvairiausias veiklas ir netgi kraštai tam tikri būdavo, sakykime, tam tikrom amate, tam tikrom rušy to meno valdyme garsėja. Pavyzdžiui, Adomas Bremonėtis rašo, kad kuršių, kuronis garsėja ypatingi žiniai kurie pranašauja ateitį, iš, e, pranašauja ligas nu, ir gydo žmonės. Ir jį, į tas žemės, kur dabar kuršiai kažkada tai gyveno, nes katalikai sunaikino jas. Atvykdavo be galio žmonių iš visų kraštų, o ypatingai Graikijos ir Ispanijos. Tai čia 11, atsiprašau, amžius pas mus atvažiuodavo žmonės gydytis pas tų žmonių, nes jau Graikijai ir Ispanijai katalikybė buvo įsisiautais ir niekas žmonių nebegydydavo, dažniausiai išskyrus milkalais ir e, induligiai. Taigi didžioji mokslo dalis be abejo būdavo paslepiama žodžiuose, žodžių perduodamose pasakose, todėl tam pasakose yra tam tikros funkcijos vėl paslėptos, tam tikri reiškiniai, vat kaip paprasta paimkim, kai senelis rovė ropę, ar ne, e, rauna, rauna, neišrauna, pasikviečia močiutę, močiutę nukėlė, nukėlė e, šuniuką, šuniukas e, katę, katė pelytę. Tai jeigu mes paimsim tos archetipinę arba simbolinę arba kitokią va, tą meminę kalbą, tai mes pamatysim, kad pelė yra baime ten, sakykime, e, katinas yra laisvė, e, šo yra ištikimybė, nukėlė yra ateities kartos o, ir taip, taip toliau, mes pamatysim, kad tikrovės, net veiksmas, tikrovė yra tikrovė. Tu tikroviai, tu negali veikti be šitų sudėdamųjų dalių. Tam, kad tu į tikrovę galėtume išeiti iš savo pasaulio, turiu visas tos... E, septynios ar kiek sudedamosios dalis. Tai va tos pasakos yra keturių aukštų mažiausiai. Pagal prasme, pati paprasčiausia yra vaikams, pati sudėtingiausia yra žiniams, kurie tą pasaką išver kaip psichoanalitikai, jeigu imsim šiai dienai. E, yra žinyčios, buvo svarbiausios kelios pagrindinės, irgi, kaip aš minėjau, pagal amatus. Tai aš vat, paėmiau tiesiog trečioji žinyčia buvo Vilniuje, Ažolyne, kurio vietoj šiandien stovi Švento Stanislavo katedra, 1260, spėjama, čia aš daug ant to dabar jau, 1265 metais ją įkūrė Gerimantas, e, ten buvo stabas atvežtas iš Palangos, kaip aš minėjau, nuo Palangos iki Vilniaus, ar ne? Saulė surėda ir mes mhm. turim ties Vilnių vėlinių metų, metų visą ratą. E, tai iš Palangos buvo atvežtas, jo aukštis, aš kurpėmis skaitysiu. Čia yra <laughs> senasis, kas nori, tegul internete pasižiūri, ką reiškia kurpės. Tai jo aukštis to buvo 45 kurpės, platumas e, vietos, kur stovėjo stabas, tai buvo kaip piramidė tokia. Jeigu paim piramidė, tai yra piragas lietuviškai. Iš čia ir graikiška piramidė atsirado. E, tai yra o tas kaip piragas toks stovi, ragas netgi šiandien, nes vėl piragas stebėdavo saulės reiškinius e, menulio, nes tie stabai turėdavo kaip ragai būdavo. Išėjai regėti, regėjimas, netgi tas žodis yra veiksmas, o ne velnės su ragais, <laughs> nes tada regėjimo reikėtų atsisakyti. Tai yra, e, aukštis buvo tos, to rago, ant kurio buvo sustatyti e, ženklai 13. Buvo 45 kurpės, platumas 300 kurpių, e, aukuras buvo ir vis kiekvienas laiptas paskirtas dangaus ženklui, aukščiausias laiptas skirtas vėžiai, žemiausias ožeragiui. E, taigi degindavo vaškinį dangaus ženklo ir buvo šalia rūmai ir į bokštą kiekvienais būdavo įmūrima paženklinta plyta, kad praėjusių metų skaičių žinotų. Ir tas plytos katedros varpinės petiniai sienai dar matė gudų, gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. E, tai prisi, atsiminkit, katedros varpinės petiniai sienai, tas plytas dar matė, gudų kunigas Mitrofanas iš Pinsko. Tai yra tas bokštas, kurį mes matom, yra likutis to mhm, bokšto mhm. e, sudedamosios šventyklos dalis, kurią okupantai nugriovė ir ant mūsų protėvių pažu, nužudytų greičiausiai tose vietose pastatė. E, tai e, lietuviais, e, kaip čia daugantas rašo, žinyčia sugriovė, bet bokštas liko. Mhm. E, taigi, E, buvo žinyčios svarbios Raseiniuose, Vilkmergiai, Deltuvoj, Šatrijai, Palangoj ir dar daugelį vietų tai buvo decentralizuotas. Pats kuriejų kuriejas, tai ne Kryvių Krivaitis, Kryvių Krivaitis mm -hmm. arba Kyrija Kiraito viešpačių, bet kuriejų kuriejas, tas, kuris kurstydavo ugnį, kuris kūrybą užsiminėdavo, e, kėlė į vyriausią įkūnišką godą tarp mažųjų kunigų, kurios vietas pats savo skiria. Tai yra žmonės pats ką skiria. Tarp našlių ir bevaikių, vyrus išmintingus ir dorus, teisybę ir savo ūkę mylinčius, svieto regėjusius, gero ir pikto prityrusius, vilko neštus ir pamestus, didžius gudrinčius, mokytojus protingus ir ateičią prajaučiančius. Trumpai sakant, Dievo vyrus buvo dar ir moteriškės kunigomis vadinamos. E, vėl bevaikės dažniausiai, kurio savo mir, virusiams vyriškiams stojusios į kunigas, e, kurių darbas buvo vėl užsimti kūrybą ir padėti visiems žmonėms aplinkui. Taigi, mes matome e, visiškai kitokį pasaulį. E, tą pasaulį, kur mums kaip pagonybė bando pateikti, tai yra e, pats lotiniškas paganus, paganai, tai yra mhm. e, tas, kuris nepritampa prie Kristaus armijos. Tai buvo tie, kurie nepritampa prie romėnų civilitas. Civilizacijos buvo paganus, pagau e, už miesto ribų. E, ganytojai, galim pasakyti, bandų. Tai šiuo atveju pagonis yra tik tai prasta katalikų bažnyčios kopija, ne tai, nes tai, ką aš susiduriu, ką matau, yra antiek e, tikra, antiek įdomu ir net kalba. Aš vat, pačioje pradžioje paminėjau, mūsų kalboje daugelis žodžių bendratį tai uždėjus tik galūnę. Mes gaunam visiškai kitą prasmę. Pavyzdžiui, mirti, rimti, gimti yra mygti, Užti yra žūti, gauti yra aukti, žinti yra ništi. Beje, tai yra svarbu, nes žinia yra žindyti. Mhm. Ir kai, niešti, sako, <laughs> nagus nu, nežino, jo. Žin, jo, ži, žinti yra e, maitinti, mhm. Žin, žinia yra maitinimas smegenų tavo, e, tavo jėgos kažkokios, tai tos sielos. E, rasti yra sarti, pulti yra lūpti, mirtis, vėl pažiūrėsim, yra irtis, pavyzdžiui, vėl iš kitos dauglo ir tiesiog, žinokit, eina, tik aišku, nepasinerkit per daug, nes pradės togas važiuoti nuo šitos <laughs> e, mūsų, aš ją vadinu šventąją, tiek šventų žodžių, vat, kad taip galėtų vartytis, aš kitoj kalboje beveik nesu matęs. Netgi vat, talpus us irgi galų negalime vesti, yra platus, gylis yra lygis, marus, yra ramus, rytas yra tyras ir mažo to, kad tai tyras, tai dar yra ir ryti, nes prasideda saulės tas dienos mhm. ryjimas, tas drakonas. E, urti yra burti, urpti yra burti, dievas iš kitos pusės yra veidas, e, aušti yra šauti, šalti yra lašti, šaukti yra kaušti, e, dora yra roda, dora yra roda rodyti, e, ryti, irti, mygti, gimti, kursti, sukti, kurti, rūkti. Ir e, tiesiog pribloškė. Pribloškė kiekis tų šventų žodžių. Pribloškė visiškai trimatis kalbos, trimatę e, kalbos sampratam. Ir... Turtinga kalba iš tikrųjų turime, bent jau Jo, aš e, visi ieško lotynų kalboje kažkokių stebuklų, ieško sanskritę kažkokiu egiptiečių kalboje, o kad mes turim savo burnoj tą stebuklą. Taka. E, kuris atspindi, aš nežinau, aš tą bendratį pasakiau, pabandykit pažaisti ir jūs pamatysite, ant kiek tai pribloškiantis dalykas. Yra. Labai gaila, bet jau laikas kaip ir, kaip ir, kaip ir senka, gal apibendrinimui ir pagrindinės frazės. Jo, apibendrinimui e, bus tai, kad e, aš visgi tikiu, kad kiekvienas klausytojas turbūt per tas va, dvi laidas apie pasaulyje žiūro visgi e, suvokė, kad pasaulio centras nėra Aivaras, pasaulio centras nėra Erikas, nėra Pulsas radijos, yra tavo, e, sakykime, e, tavo esatis toj vietoj, kurioje esi tu, kurioje tu skleidiesi gyvybės žadais arba mirties žadais, tu pats rinkiesi ir už tai atsakingas esi. Ir du dalykai, kuriuos visgi reikia mums šiandienai atminti, tai tautos valstybės pažangos priemonė žemė ir jos turtai yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mytybo šaltinis, nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuva žemė yra mūsų tautos nusavybė. Todėl neparduokim jos užsieniečiams, būkime tau, ta besidalinanti man ta. Antras pasaulyje žiūra, kurkime ir laikykime bendros pasaulėje žiūros. Ačiū visiems, gyvybės daugiau, gyvok ir galiuok Lietuva. Dėkuoju, Aivarai, tau susigirdėsime kitą penktadienį. Iki. Iki. kelyje Įsileidau aš ją ir užmigom drauge Į langą tasi, beldės tyla Plauksna ant žemės, krentas žaibo trenksmu Tyliai, bet aiškiai, kalba tamsa Širdis girdžiu mano, vis dar gyva Tyla nėra amžina Paskęs galim joje Prieik ir pažadink ją Ramiai Tyla nėra amžina Paskęs galim joje Prieik ir palieskit ją Švelniai būti kartu Tu nežinoji, bet ant tas man sunku Norėčiau išgirsti, kuo tu vardu Deja tu tyla, kuri pabunda nakčia Susitiksim ir vėl, išsiskirsim ryte Bet kai nekalbėsiu, tu būsi šalia Tyla nėra amžina Paskęs galim joje Prireik ir pažadink